Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Անցած գիշեր հակառակորդն Արցախյան դիրքապահների ուղությամբ արձակել է շուրջ 200 գրակոց տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոնի հարակից բուրակի բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահը շնորհավորական ուղերձ է եղել Հարավային Օսիայի հանրապետության անկախության օրվա արդիվ։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Աթենքում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառում։ Արցախ ազգագրական բարերի համույթի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում իրականացվում են բաց դասեր։ Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Կարո Մուրադը 30-րդ հաղթանակը տարել է նոկաուտով։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Սեպտեմբերի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 20 անգամ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 Ստեփանակերտի Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոնի հարակից բուրակում այսօր տոներ մեծ բարերար Սամվել Կարապետյանի հովանավորությամբ բարեկարգվել եւ շահագործման է հանձնվել բժշկական կենտրոնի բարեկարգված տարածքը։ Միջոցառմանը ներկայ էին ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ հյուրեր։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Կրկին անգամ տոնական իրադարձությունն Արցախ աշխարհ է բերել ազգային բարերար Արցախի հարազատ զավակ Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը, ում հովանավորությամբ կառուցվել եւ սարքավորումներով հագեցվել է հանրապետական բժշկական կենտրոնը, իսկ այսօր է շահագործման է հանձնվել տարածքը։ ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը բացման իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց մեծն բարերարին։ Այսօր Սեպտեմբերի 20-ին մենք նորից մասնակից ենք մի տոնական արարողության հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Մեծ է Սամվել Կարապետյանի բարեգործական առաքելությունը Արցախում եւ նրա կողմից իրականացվող այդ բարեփոխումներից յուրաքանչյուրն մի նոր քայլ է մեր պետականության հզորացման եւ պահպանման գործում։ Իշնորիվ արկա ժամանակակից սարքավորումների ու բարձրակարգ մասնագետների հնարավոր է դա դարձել Արցախի բնակչության բուժ սպասարկումը հասցնել առավել բարձր մակարդակին։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի բժիշկ ուրոլոգ Գյորգի Միրզոյանը իր եւ գործընկերների անունից խորին երախտագիտություն հայտնեց բարերարին Արցախի առողջապահության համակարգում ներդրած մեծ ջանքերի համար։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնի աշխատակիցների անունից թույլ տվեք շնորհակալական խոսք սուղել Մոսկվայում գործող Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահ Մեծ Բարերյալ Սամվել Կարապետյանին բժշկական կենտրոնից տարածքի բարեկարգման այս հիասքանչ որակի կառուցման առիթով։ Շնորհավորում եմ մեր ժողովրդին, մեր բժիշկներին ու բուժաշխատողներին, կենտրոնի ողջ անձնակազմին, մաղթելով անմնացորդ շարունակական նվիրում բնակչության առողջության պահպանման վեր ու շնորհակալ առաքելությանը։ Բարերարին եւ ներկաներին օրնանքի խոսք հղեց հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի փոխարաշնորհ Սահակ Սաֆարյանը։ Իսկապես այսօր պատմական օրենք ապրում, քանզի ի վայելումն ազգիս հայոց հանձնվում է եւս մի գողտրիկ անկյուն մեջ Արցախի ժողովրդին։ Բարերարության ազգային մեծ բարերար աստվածաբար ու եկեղեցասեր Սամվել Կարապետյան։ Մեր խորին շնորհակալությունն ենք բերում ձեզ այս աստվածահաճո ձեռնարկի իրագործման համար, որ դուք հետագան անգամ ուրախություն ապարգևեցիք արցախցիներին։ Բժշկական կենտրոնի տարածքը վերածվել է մի գողտրիկ անկյան, որտեղ գեղեցիկ ծաղիկներն են, շատրվանների ցայտոցները եւ իհարկե խաղաղություն խորհրդանշող քանդակները։ Այս ամենն անշուշտ դրականորեն է ազդելու յուրաքանչյուր կենտրոն այցելող հաճախորդի վրա։ Իսկ դրա համար ջանքու երան չեն խնայել նկարիչ քանդակագործ Ռոբերտ Ասկարյանը եւ ճարտարապետ Վլադիմիր Սարգսյանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը սեպտեմբերի 20-ին շնորհավորական ուղերձ է եղել Հարավային Օսիայի հանրապետության նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովին անկախության օրվա արդիվ։ Ուղերձում ասված է. Հարգելի Լեոնիդ Խարիտոնի, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի իշխանությունների եւ անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ եւ Հարավային Օսիայի ողջ ժողովրդին անկախության 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Հարավային Օսիան մեզ համար հանդիսանում է եղբայրական պետություն, որի հետ մենք ունենք շատ ընդհանրություններ պատմության, մշակույթի եւ մեր ժողովուրդների ավանդույթների մեջ։ Արցախում բարձր են գնահատում ձեր բարեկամությունը։ Անկախ պետականության կերտման ընթացքում հարավային Օսիայի ժողովուրդն անցել է դժվարին ու փառավոր ուղի, ցուցաբերելով իսկական տոկունության եւ հերոսության օրինակ։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ մեծարգո Լեոնիդ Խարիտոնի եւ Հարավային Օսիայի ողջ ժողովրդին այս մեծ տոնի կապակցությամբ խաղաղություն, բարգավաճում, հետագա հաջողություններ եղբայրական Հարավային Օսիային։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Հարավային Օսիայի նախագահ Լեոնիդ Տիբիլովն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատվիրակությանը նախագահի խորհրդական Յուրի Հայրապետյանի գլխավորությամբ։ Արցախյան պատվիրակությունը սխինվալ է ժամանել հանրապետության օրվա միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Տիբիլովը ջերմորեն ողջունել է հյուրերին, նշելով, որ շատ հաճելի է բարեկամ ժողովրդի ներկայացուցիչներին հարավային Օսիայում տեսնել։ Մեր հարաբերությունները եւս մեկ անգամ հաստատում են, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, հույս ունեմ, որ հետագայում նույնպես մեր կապերը կզարգանան, ասել է նա։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը խաղաղ եւ հանգիստ կմնա։ Հյուրերն իրենց հերթին շնորհակալություն են հայտնել հրավերի եւ ջերմ ընդունելության համար։ Հադրութի շրջանում շարունակվում են աշնանացանի աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Հադրութի շրջանում երկհավաքի արդյունքներով ստացել է մոտ 25000 տոննա համախառն բերք, հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 24 ցենտներ։ Այս հագաման կղտանը հանդիսացել որ օգտագործողը մարի իր կողմից կատարված ծախսերը ապահովի սերմերով եւ պայմաններ ստեղծի 2017 թվականի բերքի տակ աշխատանքան կատարելու համար։ Բերքահավաքից անմիջապես հետո պետք է իրականացնել հերկի աշխատանքները, բայց ցավոք շատ քիչ օգտագործողներ են այդ աշխատանքների ձեռնամուխ եղել։ Հերկի աշխատանքների դանդաղությունը վտանգի տակ է դրել 2017 թվականին կատարվող աշխատանքանի աշխատանքները աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրեց վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության ողջունարության եւ օգտագործման բաժնիվարի Ստեփան Հակոբյանը 2017 թվականի բերքի տակ նախատեսված է կատարել 10000 հեկտար աշնանացան մշակաբույսերի ցանկ։ Շրջանում կատարվել է մոտ 3000 հեկտար հերկ, որը դերևս բավարար համարել չի կարելի։ Օգտագործողի մոտ կա այն կարծիքը, որ աշնանացանը դարձավ պետք է կատարվի միավարի տեսքով, որը կհանգեցնի բերքի զգալի կորստի։ Եղանակային պայմանները հնարավորություն են տալիս իրականացնելու հերկի աշխատանքները։ Ինչու՞ չէ նաև հացահատիկայինների ծրագրերի ցակսը։ Բաժնի վարիչը նշեց, որ տեղյակ է պահվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղի Գյուղատեսան աջակցության հիմնադրամին հանձնված վերքի դիմաց շուկայականից ցածր գնելու դիզելային վարելիքի կտրոններ հատկացնելու արտոնության մասին, որը հնարավորություն կտա արագացնելու աշնանցելու աշխատանքները։ Ըստ բաժնի վարիչի ֆերմերի պակասությունը օգտագործողի մոտ չկա։ Շրջանում գյուղատեսական տեխնիկան պակաս եւս չկա, որը հնարավորություն կտա աշնանցան ագրոտեխնիկական սեմ ժամկետներում կատարելու համար։ Շրջանում շարունակվում է նաեւ գառնանցան մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Ստացված բերքի արժ հեղափոխությունները գոհացուցիչ են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին հատուկ շնորհավորանքով դիմել է բոլոր հայերին։ Պետքարտուղարի ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Նախագահ Օբամայի եւ Ամերիկայի ժողովրդի անունից ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանի ժողովրդին սեպտեմբերի 21-ին նշվող անկախության տոնի կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգները շատ կարևորում է Հայաստանի եւ ձեզ բոլորի հետ մեր ջերմ բարեկամությունը։ Մենք բարձր են գնահատում Հայաստանի կայուն աջակցությունը միջազգային խաղաղարար գործընթացներին եւ Սիրիայի փախստականների ճգնաժամի կարգավորման մեջ երկրի առաջատար դերը։ Մենք նույնպես շատ բարձր են գնահատում Միացյալ Նահանգներում հայ համայնքի ներկայությունը։ Այս հատուկ առիթով ես լավագույն բարեմաղթանքներ եմ հղում բոլոր հայերին, մաղթելով խաղաղ եւ բարգավաճ տարի։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25-ամյակի առիթով շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ժան-Ֆրանսուଆ Շարպանտիենը։ Սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանը տոնում է իր անկախության 25-րդ տարեդարձը։ 3000-ամյա ազգը, որն իր պետականությունը կորցրել էր շատ դարեր առաջ, իր տեղը վերագտավ միջազգային հանդրության գրկում, որպես Ֆրանսիայի դեսպան, ցանկանալով աշխուժացնել մեր ժողովրդների միջև արկա խորը եւ վաղեմի բարեկամության կապը, շնորհավորում եմ Հայաստանի ղեկավարներին եւ նրա քաղաքացիներին անցած ճանապարհի համար եւ մեծ հաջողություններ մաղթում նրանց ավելի արդար, ավելի ապահով, ավելի բարեկեցիկ հասարակության կերտման գործում։ Աշխատանքային այցով Նյու Յորքում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպում է ունեցել Կանադայի արտգործնախարար Ստեֆան Դիոնի հետ։ Նախարար Դիոնը շնորհավորել է Հայաստանի անկախության 25-ամյակի կապակցությամբ եւ նշել, որ շարունակելու է Հայաստանի հետ փոխգործակցության համակողմանի խորացման ուղղությամբ ջանքերը։ Էդվարդ Նալբանդյանը կանադացի գործընկերոջն է ներկայացրել այս տարվա ապրիլին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի դեմ սանձազերծված լայնածավալ ռազմական ագրեսիայի հետևանքները, դրանց վերացման ուղղված Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղված ջանքերը։ Նյու Յորքում Էդվարդ Նալբանդյանը հանդիպել է նաև Իրանի ներքին գործերի նախարար Աբդուրռեզա Ֆազլիի հետ եւ նրա հետ քննարկել հարևան երկրների բարիդրացիական հարաբերությունների հետագա զարգացման առնչվող հարցեր։ Աթենքի Աննա եւ Մարիա Կալուտա թատերասրահում տեղի է ունեցել Հայաստանի եւ Արցախի անկախության 25-ամյակի նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպել են Հունաստանի հայ համայնքային կառույցները։ Ողջույնի խոսքում Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Ֆադեյ Չարչօղլյանը մասնավորապես անդրադարձել է 25 տարիների ընթացքում Հայաստանի եւ Արցախի ձեռքբերումներին ու նվաճումներին։ Նա նաև ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ապրիլի սկզբին սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների եւ դրանց հետևանքների հաղթահարման ուղղված քայլերը։ Հայաստանի անկախության 25-ամյակին նվիրված միջոցառումը տեղի ունեցել եւ Հանոյի բարեկամության պալատում։ Հայաստանի մասին զեկույցով հանդես է եկել Հայաստան-Վիետնամ բարեկամության խմբի նախագահ Նգույեն Վան Դվանը։ Միջոցառումն ավարտվել է համերգային ծրագրով, որի ընթացքում կատարվել են հայկական եւ վիետնամական ժողովրդական երգեր։ Անդիան խորհրդարանը, որն անդիան երկրների Չիլի, Բոլիվիա, Պերու, Էկվադոր եւ Կոլումբիա համայնքի ղեկավար մարմինն է, միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանացև։ Նախագիծը հեղինակել է Անդյան խորհրդարանի Էկվադորի ներկայացուցիչ Պեդրո դե լա Կրուզը։ Բանաձևում ասվում է, որ 2016 թվականի ապրիլի 24-ին 101-րդ տարելիցն էր հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանության, որն իրագործվել է 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան կայսրությունում եւ խլել 1.5 միլիոն մարդու կյանք։ Բանաձևում դատապարտվում են տարբեր համայնքների եւ ժողովուրդների դեմ իրականացված միջազգային հանցագործությունները, մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները, ցեղասպանությունը եւ ագրեսիայի հանցագործությունները, ճանաչվում 1915-ից 23 թվականներին Օսմանյան կայսրության իշխանությունների կողմից ծրագրավորված հայոց ցեղասպանությունը եւ համերաշխություն հայտնում հայ ժողովրդին եւ նրա ժառանգներին։ Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Արաչին Պալչյանը, ում շնորհիվ փրկվել ու մատենադարանին են հանձնվել բազմաթիվ ծրագրեր ու արժեքավոր վավերագրեր, այսօր կդառնար 108 տարեկան։ 1908 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստում արհեստավորի բարեպաշտ ընտանիքում Աբ รา համ եւ Սիրանուշ նորապսակները բախտավորվում են Լևոն Կարապետ Պալչյանի ծնունդով։ Վազգեն առաջինը հայ առաքելական եկեղեցու 130-րդ կաթողիկոսն էր։ 1955 թվականին ընտրվելով ամենայն հայոց կաթողիկոս, ծավալել է եկեղեցաշինական վերականգնողական մեծ աշխատանք։ 1962 թվականին հայ եկեղեցին դարձել է եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի, ապա եվրոպական եկեղեցիների համաժողովի անդամ։ 1992 թվականի մայիսի 28-ին Վազգեն առաջին կաթողիկոսը հատուկ կոչով դիմել է հայ եկեղեցու թեմակալ առաջնորդներին, սատարելու Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ստեղծմանը։ Նա Հայաստանի Հանրապետությունում առաջինն է արժանացել ազգային հերոսի կոչման։ Պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն հայրենիքի շքանշանով, ԽՍՀՄ ժողովուրդների բարեկամության պատվոնշան, Ռումինիայի Հանրապետության աստղ շքանշաններով, Խաղաղության համաշխարհային խորհրդի Ժոլիո Կյուրիի անվան եւ Խաղաղության պաշտպանության խորհրդային կոմիտեի ոսկե մեդալներով, Վազգեն Արաչինի անունով են կոչվում Վանաձորի համար մեկ միջնակարգ դպրոցը եւ Սևանի հոգեվոր դպրանոցը։ Վեհապարը եկեղեցին համարում էր մի տևական անլռելի զանգակատուն։ Մենք 39 տարիների նրա գահակալության օրերին ու հիմա էլ երջանկայի շատակ վեհապարին նույնացրել ու նույնացնում ենք եկեղեցու հետ։ Եվ հենց այս տրամադրությամբ էլ պիտի ողջունենք նրա ծննդյան տարեդարձը հովապետի մեջ տեսնելով եկեղեցին եւ եկեղեցու մեջ տեսնելով իրեն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախ ազգագրական բարերի համույթի նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում իրականացվում են բաց դասեր։ Դասերի վարող Պարուսույց Թամար Սարգսյանը նշել է, որ ամեն երկու շաբթի հավաքվում են Ստեփանակերտի Ստեփան Շաումյանի անվան Օղակաձև բուրակում եւ անցկացնում պարապմունքներ։ Նրա խոսքով ցուրտ եղանակներին պարապմունքները կանցկացվեն Ստեփանակերտի Խաչատուրաբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցում։ Բաց դասերի առաջնահերթ նպատակներից մեկն այն է, որ պարը բեմից իջնի եւ իր տեղը վերագտնի հասարակության լայն շրջանակներում։ Վստահ եմ, որ այնտեղ, որտեղ հնչել, հնչում ու դեռ հնչելու են հայկական ավանդական երկն ու պարը, այնտեղ հայը միշտ հաղթել, հաղթում ու հաղթելու է, ընդգծել է Թամար Սարգսյանը։ Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքում տեղի ունեցած ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի կենտրոնական լիգայի կիսաեզրափակիչ փուլին մասնակցել է նաեւ ԼՂՀ ուրախների եւ հնարամիտների ակումբի աղոհացով թիմը, որն իր հաջող ելույթի շնորհիվ նվաճել է եզրափակիչ փուլին մասնակցելու ուղեկիր։ Ստեփանակերտը հաղթանակած ժողովրդի մայրաքաղաք լինելուց զատ նաև հումոր ունեցող ժողովրդի մայրաքաղաք է, ասել է Արցախյան թիմի ներկայացուցիչ ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը։ Մեր թիմը միահամուռ ուժերով կանի ամեն ինչ, որպեսի մասնակցի Ռուսաստանի հերոստատեսային լիգային։ Մարզասերների համար Գերմանիան ներկայացնող հայ պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Կարո Մուրադը պրոֆեսիոնալ ռինգում 30-րդ հաղթանակը տարել է նոկաուտով։ 33-ամյա Մուրադի մրցակիցը եղել է ուկրաինացի Եվգենի Մախտիեենկոն, ով 12-րդ ռաունդում պարտվել է տեխնիկական նոկաուտով։ Դա Կարո Մուրադի 34-րդ մենամարտն էր պրոֆեսիոնալ ռինգում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական ամպամածություն օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տակություն։